Awit, Kabanata, Siyam dalawa. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo, sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila! Kay dakila, Yahweh, ng iyong ginawa ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip, ni mauunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumamit, sila may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos nakapahamakan, sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakilat, walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat bawang kagalakan aking dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng mga kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Tulad ng palmera, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Cedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kong sanggalang, matatag na batong walang karumihan.